I to je zasigurno za svakog vjernika i vjernicu bitno i kako bitno, naprotiv neophodno jer naša lijepa vjera dini islam se gradi na Kur'anu i na sunnetu. Odnosno ono što govorimo, ono što radimo, za sve to moramo imati utemeljenja na Kur'anu i isto tako na sunnetu, odnosno hadisu Allahovog poslanika alihi salatu ve selam. Zašto? Zbog toga što je i hadis, zbog toga i što je sunnet, odnosno zbog toga što je sve ono što je govorio poslanik sallallahu alihi wasallam i sve ono što je radio vjerovjesnik alihi salatu wasalam ili čak šutnjom odobrio, sve to bilo po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je rekao poslanik alihi salatu wasalam, sve što je govorio, prije svega od Kur'ana, a zatim i mimo Kur'ana. Dakle, njegove riječi od sunnet, pojašnjenje Kur'ana, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah dželavala prejasno kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَا I doista on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Zato moramo svoju vjeru graditi na Kur'anu, kuranskim ajetima i na vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Za danas imamo jedan poseban hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasallam. Hadis koji govori o našoj vjeri, dini islam. Hadis koji govori kakvi bismo mi muslimani trebali biti Takva je naša vjera i takvi trebaju biti sljedbenici vjere Islama. O čemu se radi? Koja se to posebna odlika naše lijepe vjere dini Islama spomni u ovom hadisu? Poslušajmo. Prenosi se od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la darara wala dirar. La darara wa la dirar. Kratko. Prenosi se od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala an, da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao nema nanošenja štete ni sebi ni drugom. Nema nanošenja štete nikome, ni prvobitno, početno, niti prilikom uzvraćanja. Ovaj hadis sastoji se iz ovih riječi. I takako je kratak, zabilježili su ga mnogi Ibn Mađe, Darakutni i mnogi drugi. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kratko u ovom hadisu pojašnjava da naša lijepa vjera dini islam zabranjuje svaki vid štete. Pa kaže nema nanošenja štete ni sebi ni drugom. Nema nanošenja štete nikome. Prenosilac ovoga hadisa je, kako smo čuli, Ebu Sa'id el-Hudri, radijallahu ta'ala an. Bilo mu je ime Sa'd ibn Malik ibn Sinan i on je od stanovnika Medine, dakle Medinjanin Ansarija iz plemena Hazređ. Poznato nam je u Medini su postojala dva plemena Eus i Hazređ, Ebu Seyd al-Hudri radijallahu ta'ala nije iz plemena, iz plemena velike porodice Hazređ. On je poznat više po ovom svome nadimku Ebu Sa'id al-Hudri. Vjerujem da rijetko je koji od vas mogao da čuje da mu je bilo ime Sa'd ibn Malik, da je čuo ime, dakle, ashaba Sa'd ibn Malik ibn, ibn Sinan i da je znao da se Pod tim imenom misli na Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala. Poznati je po tom svom nadimku. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam nije mu dozvolio da učestvuje u bici na bedru jer je bio mnogo mlad pa mu je dozvolio u bici na, na Uhudu da učestvuje iako je i tada, iako je i tada bio mlad. Međutim, nakon e, bitaka Bedra i Uhuda, nakon toga Ebu al Hudri radijallahu talan učestvovao je u svim kasnije bitkama. Bio je od učesnika prisege pod drvetom. Bio je od učesnika prisege pod drvetom na Hudejbiji, Bejator Ridvan, za čije je sve učesnike Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam je dovio i tada rekao da nema boljih stvorenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala od njih toga, toga dana. Jedan je od najučenijih ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i onaj koji također mnogo prenosi hadisa vjerovjesnika alaihi salatu wa sallam. Spominje se da je od njega prenešeno kako prenosi od Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam 1170 hadisa. Bilo je svakako zbog svoga znanja i mnogo pobožan, bio je poznat po svome ibadetu i bio je poznat po svojoj skromnosti, nije se mnogo vezao za Dunjaluk. Pa se u biografiji spominje jedan zanimljiv slučaj sa Ebu Sa'idom el-Hudrijem radijallahu, radijallahu ta'alana. Naime, spominje se da su jednog dana on i njegova porodica, supruga, osvanuli bez hrane u kući toga dana nisu imali ništa od hrane. Pa mu je supruga predložila da ode do Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i da nešto zatraži od njega. Rekla mu je, išao je vjerovjesniku sallallahu alihi wasalame taj i taj pa mu je dao. Otišao mu je i taj i taj pa je i njemu dao, idi ti, da će i tebi. Idi ti, da će i tebi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, jer je poznato da nikada niko nije ništa zatražio od poslanika sallallahu alaihi salam. Dakle, bilo šta što je zatraženo poslanik alaihi salatu wasalam, to bi mu, to bi mu i dao. Pa Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan je rekao ne, neću otići sve dok više ne budemo mogli trpjeti glad. Pa je umeđu vremenu otišao u džamiju otišao u mesčid na namaz ili zbog neke druge stvari otišao u mesčid Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i u mesčidu je zatekao vjerovjesnika sallallahu alihi wasalame kako se obraća svojim ashabima i govori u istinu onaj koji bude nastojao biti neovisan od ljudi Allah će ga učiniti imućnim. Doista onaj koji bude nastojao biti neovisan od ljudi, da od ljudi ništa ne traži, Allah će ga učiniti imućnim. Pa je tada Ebu Said al-Hudri radijallahu talan dobro zapamtio te riječi. Te riječi su mu odmah direktno pale u njegovo srce. Na samom ulazu, kada je ulazio u mestri Duđamiju, čuo je te riječi poslanika alihi salatu wasalam ko bude nastojao biti neovisan od ljudi, Allah će ga učiniti imućnim i tada Ebu Seyyid al-Hudri radijallahu talan čvrsto donio odluku da ni od koga, čak ni od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ni od koga od ljudi neće ništa tražiti od dunjaluka, pa je tada Ebu Sejid al-Hudri radijallahu ta'ala nakon obavljene svoje obaveze vratio se kući i kaže Ebu Sejid al-Hudri radijallahu ta'ala pripovijeda, kaže nisam tražio ni od koga nakon toga, ni od koga od ljudi ništa nisam tražio i Allah subhanahu wa ta'ala nije nas prestao obasipati svojom obskrbom, svojom nafakom, svojim blagodatima sve dok nismo postali najimućnija porodica u Medini. Nije bilo bogatije i imućnije porodice od nas. Tako se spomnje u biografiji Ebu Seida al-Hudrija radijallahu ta'alana. Umro je, preselio na Hiret u svojoj 84. godini života, 74. godine po hijđari, 74. godine po hijđari u danu petka i ukopan je u medinskom mezarju Beqiji. Allah dželavala da bude zadovoljan s njim. Mimo uh, Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala ovaj hadis prenose i Ibn Abbas, prenosi Ubade ibn Samit, Aisha radijallahu anha, Džabr ibn Abdillah i mnogi drugi, mnogi drugi ashabi. Allah bio zadovoljan njima jer ovaj kratak ali i tekako je zgrovit hadis, sadržajan hadis je bitan i mnogi su ga ashabi čuli i mnogi prenijeli od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Hadis, kako sam spomenuo i kako kažu islamski učenjaci, bilježi ga Ibn Mađe, imam Ahmed, imam Darekutni, imam Bejhek, imam Malik u svojoj muvati i mnogi, mnogi drugi učenjaci hadisa. Oko ocjene ovog hadisa postoji podijeljeno, podijeljeno mišljenje s obzirom da oko lanca prenosilaca ljudi u lancu prenosilaca od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam Ebu Said al-Hudrija radijallahu talan pa nadalje do spomenutih učenjaka hadisa imama Ahmeda i Ibn Mađe, Darakutnija Bejhekija i Malika i drugi, postoje određeni ljudi u lancu prenosilaca koji su sporni. Stoga, dakle, postoji razilaženje kod učenjaka hadisa o vjerodostojnosti ovog hadisa. Međutim, na kraju, čak i oni koji su ocijenili hadis slabim zbog spornih osoba u lancu prenoslaca kažu značenje hadisa je vjerodostojno. Značenje hadisa je ispravno i njemu svjedoče brojni drugi kuranski ajeti i drugi hadisi u kojima se zabranjuje svaki vid nepravde, zabranjuje se svaki vid štete bez obzira o kome se, o kome se radilo kad i gdje. Pa tako kaže Ibn Abdul Berr, rahimehullahu ta'ala, što se tiče značenja ovog hadisa, ono je vjerodostojno. Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, koji hadis ocjenio slabim, kaže ovaj hadis je zbog slabog prenosilaca zbog slabog seneda lanca prenosilaca slab, zabilježen je kao mursel, međutim, jeli njegovo značenje je vjerodostojno. Dakle, poruka ovog hadisa je ispravna i po ovom hadisu se i tekako može postupati, mora postupati i njime se argumentovati i njime tražiti od svih muslimana da nikome ne nanose štetu ni sebi, ni sebi, ni drugima. Spominje se u knjigama hadisa i povod za izricanje ovog hadisa. Kada? Zbog čega je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao la darara wa la dirar ili u sličnom značenju jer uh, ovaj hadis na sličan način prinose mnogi kao što smo čuli. Nema nanošenja štete ni sebi ni drugome. Spominje se u knjigama da su dvojica ashaba, dvojica ljudi sporili se oko palme koja se nalazila u Međi. Između njihove zemlje, između njihovog posjeda, nalazila se između njih u Međi. Pa je jedan prizivao o sebi da ona pripada njemu, a drugi normalno govorio ne, ne pripada tebi, već pripada meni. Zatim su otišli do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame da poslušaju njega, njegov savjet, da čuju njegov prijedlog, rješenje, i kako im on presudi da tako i postupe. Pa dok su spominjali svoj slučaj, izlagali ga pred vjerovijesnikom alihi salatu veselam i tada već malo došlo do komešanja, Jedan od te dvojice je rekao ništa, ja ću je posjeći, odsjeći i pola tebi, pola meni. Tada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nije dozvoljeno u islamu nanositi štetu, time bi se samo nanijela šteta. Pogotovo palma, poznato je li stablo, plodonosno stablo, beričetno stablo, nije dozvoljeno da se na takav način zbog nečijih prohtjeva, interesa, jeli, uništava. Pa je rekao, u islamu nije dozvoljeno nanositi štetu. I učenjaci spomnju ovaj slučaj kao povod izjave Allahovog poslanika, alaihi salatu, sam da nema nanošenja nikakvog vida štete. Islamski učenjaci su o vrijednosti i značaju ovoga hadisa govorili mnogo, a najbolje o njegovoj važnosti govori sadržina. Dakle, da naša lijepa vjera dini islam zabranjuje svaki vid štete. I naprotiv, ovaj hadis, ove riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam su uvrštene u jedno od pet velikih fikskih pravila iz kojih se kasnije granaju sva druga podpravila. U fikhu islamskom vjerozakonu šerijatu postoji pet velikih pravila. Kasnije iz tih pravila se granaju brojna druga pravila, podpravila. Jedno od tih velikih pravila jeste i ovo la darara wa la dirar. Upravo ovako, na ovakav način formulisano. Nema nanošenje štete ni sebi ni drugome ili nema nanošenje štete početno niti prilikom uzvraćana čućemo prilikom komentara. Šta znači sve to riječi. Dakle, jedno od velikih fikskih pravila i to također govori o važnosti ovoga hadisa. Na osnovu njega formulisano je jedno veliko fiksko pravilo iz koje kasnije se izvra, izvo, izvode brojna podpravila i na osnovu kojeg se dolazi do brojnih, brojnih odgovora, rješenja na jeli, e, svakodnevna pitanja. Pa tako iz ovog pravila nema nanošenje šteti. Nije dozvoljeno u islamu nanositi štetu nikome. Kaže se jedno od tih podpravila jeste da se mora otklonuti šteta. Šteta se mora otkloniti. Ne smije da postoji pri ljudima šteta. Ukoliko se sazna, ukoliko se uvidi, dođe se do ubjeđenja da među muslimanima postoji šteta, da im je nešto štetno, to oni moraju od sebe otkloniti. Pa ne mogu nikako, moraju onda umanjiti, otklonuti koliko je god moguće. I spominju se šarijatski tekstovi koji pozivaju na to pravilo, pod pravilo da se šteta mora otklonuti koliko je god se u mogućnosti, makar je umanjiti malo. Zatim se spominje pod pravilo da se, <clears throat> da se ne smije ta šteta otklanjati drugom štetom, Koja korist? Ako ćemo otklanjajući jednu štetu napraviti drugu štetu ili pogotovo još veću štetu. Ako ćemo napraviti istu ili još veću štetu, onda nije dozvoljeno otklanjati tu štetu, neka ona, neka ona stoji izvjesno vrijeme dok ne budemo bili u mogućnosti otkloniti u potpunosti ili barem umanjiti. Iz čega se zaključuje da je tu štetu dozvoljeno otklonuti manjom štetom da je tu štetu dozvoljeno otkloniti manjom štetom. Ponekada nije se u mogućnosti otkloniti šteta u cijelosti, u potpunosti, osim da žrtvuješ nešto od sebe, odnosno da neko opet bude na manjoj šteti, pa je tada dozvoljeno. Zatim, iz ovoga pravila izvlači se pod pravilo da se <clears throat> daje prednost zajednici, da šteta zajednice se mora otklonuti, šteta koja se nadvila, koja prijeti zajednici nad štetom pojedinca, odnosno pojedinca treba žrtvovati da bi se sačuvala zajednica i o svemu ovome govore brojni brojni šerijatski tekstovi. Dakle, ovaj hadis nam govori o zabrani nanošenja štete. Ovaj hadis zabranjuje svaki vid štete Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la darara, wala dirar, nema darara niti dirara. Šta je darar? Šta je dirar? Šta učenjaci spominju pod dararom? kako pojašnjavaju riječ darar? i kako pojašnjavaju riječ dirar? Pa kažu darar dakle ono što nije dozvoljeno. Kako kaže poslanik alaihi sallam, la darara, nema darara. Ne smije se činiti darar Kažu da je to šteta prvobitna, početna. Dakle, ne smije se nikome početno učiniti šteta. Od sebe tek tako. Čovjek, znači, nema nikakvog razloga da mu se čini šteta, nije mu dozvoljeno činiti štetu. To je jedno znači. Zatim drugo, kaže se da se pod ovom riječju misli na nanošenje štete nenamjerno. Subhanallah, naša lijepa vjera dini islam zabranjuje ti da činiš štetu drugima i nenamjerno. Odnosno, ako se desi da si nekome učinio štetu nenamjerno, moraš da je nadoknadiš. Moraš da se popraviš, moraš da se iskupiš. Ne može ostati, ja nisam znao, nisam bio pri sebi i slično, nanio si drugome štetu na nju si štetu, ti ako Bog da kod Allaha nećeš imati grijehe za to, jer nisi možda vladao svojim razumom, nisi znao, imao znanje o tome, Allah te neće obračunavati za to. Međutim, učinio si drugome štetu, moraš da je namiriš, moraš da se iskupiš. Također kažu da se pod ovom riječju darer misli na nanošenje štete drugome da bi ti ostvario korist. Pa to dakle pogotovo nije dozvoljeno nije dozvoljeno graditi svoju sreću, graditi svoj imetak, bogatstvo na tuđoj šteti, na tuđoj, na tuđoj nesreći. Zatim poslanik alihi salatu wasalam kaže wala dirar i nema dirara, nema darera i čuli smo šta znači darer, ali isto tako kaže nema dirara. Šta je dirar? Dirar kažu je šteta koja se čini prilikom uzvraćanja. Darer, čuli smo, prvo bitno početno, tek tako da čovjek sam od sebe učini drugome štetu. Dok ovdje pod dirarom misli se na činjenje štete prilikom uzvraćanja. Tebi je učinjena šteta i sada ti uzvraćaš tom dotičnom i ti njemu činiš štetu. To islam zabranjuje. To islam ne dozvoljava. Nije dozvoljeno da kažeš jedan za jedan. On tebi učinio štetu i ti njemu. Ne. Već ti traži svoje pravo. Ti traži da se tebi namiri šteta. A nije ti dozvoljeno da ti njemu nije ti dozvoljeno da ti njemu činiš, činiš štetu. To je naša vjera. To je vjera Islam. I takvi muslimani moraju biti. Oni koji se pripisuju vjeri Islamu, takvi moraju biti. Moraju vladati sobom, odnosno moraju učiti vjeru i odgajati se da vjera vlada njima u svim situacijama. Nema jedan za jedan. Nema prosipanja nekakvih svojih inata, čeifova i ostalo. Učinjena ti šteta, traži svoje pravo, traži od štetu. Zatim kažu da se pod ovom riječi dirar misli na činjenje štete namjerno. Pod riječi darer misli se nenamjerno. Pa čak i ako nenamjerno se učini šteta, mora se namjeriti. A kamo li naročito ako se učini ciljano, namjerno, mora se mora se ta šteta jeli namiriti, mora se iskupiti čovjek za učinjenu štetu. I također treći, treće značenje riječi dirar jeste dakle da čovjek čini štetu drugome nemajući on od toga nikakvu korist. Pa vidimo dakle da ove dvije riječi darar i dirar obuhvataju svo značenje štete. Svaki vid štete. Također svakako spominju komentatori, prevodioci, učenjaci i slično da se ovdje misli na nanošenje štete i sebi i drugome. Dakle, nema nanošenja štete ni sebi ni drugome, nema ni početno ni prilikom uzvraćanja, nema ni uz koristi ili bez koristi, nema nenamjerno niti namjerno. Nema nikako. Ne smije se nikako nanositi šteta ni sebi ni drugome. Pa dakle, ovaj hadis je veliko, veliko islamsko pravilo. Govori nam o ljepoti naše vjere, dini, islama. Zabranjuje nam štetu i indirektno naređuje nam da budemo od koristi svima u svakom vremenu. Prije svega od koristi sebi, a zatim i drugima. Mnoge su poruke ovoga hadisa. Pa vidimo jasno iz hadisa da je obaveza otklonuti štetu. Ne smije se činiti šteta. To ne znači, dobro, ja neću činiti štetu, on peti, deseti neće činiti štetu, ali ako primijetimo da je neko tamo stoti učinio štetu, šta nas briga? Mi nismo, ne. Ovaj hadis jeste, zabranjuje, međutim svima zabranjuje i ukoliko se primijeti šteta, obaveza je otklanjati tu štetu. Niko ne bi volio da živi štetu takvim načinom života. Zatim jasno hadis zabranjuje svaki vid štete i sebi samome po pitanju svoje duše, prije svega po pitanju svoga hireta, zatim po pitanju svoga dunjaluka, po pitanju svoga života, da čovjek naudi sebi, da sebi oduzme život, po pitanju svoga imetka, da čovjek rasipa svoj imetak, da bude od rasipnika, pa posle ide prosi Nema ništa za svoju djecu, svoju porodicu, po pitanju svoje časti. Ovaj hadis nam zabranjuje da dovodimo u pitanje svoju čast, da se bavimo sumnjivim radnjama jeli, i slično. Zatim, nakon toga zabranjeno nam je činiti štetu i drugima. Isto tako u pitanju njihovog ahireta odvraćati ih da Allah dželavala sačuva toga da neko bude razlog ostavljanja vjere, da neko bude razlog odlaska na stramputicu, oni koji uvode nove stvari u vjeru, oni koji ne vode računa onome što govore, nemaju dokaza iz Kur'ana i sunneta za ono što govore, neka dobro se preispitaju. Nije dozvoljeno činiti štetu nikome, ni sebi, ni drugome prije svega po pitanju njegovog ahireta, odvraćati ga s pravog puta, puta koji nije put do Allaha dželavala, Allahov put, sebirullah, puta koji vodi do Allahovog zadovoljstva, puta koji vodi do Allahovih dženneta, radi nekakvog dunjalučkog šićara i ostalo. Nije dozvoljno činiti štetu drugima ni po pitanju njihovog ahireta, ni po pitanju njihovog dunjaluka, uzurpirati tuđe pravo, njegov život, njegov imeta, kaljati njegovu čast, to nije dozvoljeno. Kamo sreće da po ovim kratkim riječima la darara wa la dirar uspostavimo svoj život, živimo po njemu. Vidimo iz ovoga hadisa, dakle da musliman ne smije nikome činiti štetu. Muslimani takvi moraju biti, ali isto tako ne smiju dozvoliti ni da se njima čini šteta. Oni ne smiju u drugome činiti štetu, ni u kom slučaju, ali isto tako moraju imati odbranbeni mehanizam da se i njima ne čini, ne čini šteta. Vidimo dakle iz ovog hadisa da je naša vjera, dini islam, vjera bez bjednosti. Vjera koja čuva život, koja čuva i metak, koja čuva čast, vjera koja čuva dunjaluk i ahiret. Zatim, iz ovog hadisa možemo zaključiti da sve ono što je u vjeri, ako je vjera takva da poziva na korist i zabranjuje svaki vid štete, onda sve što je propisano u vjeri, od vjerskih propisa propisani su zbog toga. Pa trebamo to prihvatiti, usvojiti, biti ubijeđeni u to da sve što nam je Allah propisao u tome je kori za nas. Sve što nam je Allah zabranio u tome je šteta za nas. Zbog toga nam je Allah zabranio. Ne zbog toga što Allah voli da nešto naređuje, nešto zabranjuje. Ne. Ono što nam je Allah naredio da činimo, to je kori za nas. Korist će se vratiti nama, budemo li praktikovali te Allahove naredbe. Ono što nam je Allah zabranio, da to ne činimo i ostavimo se toga, sačuvali smo se ogromne štete, sigurno. Dakle, svi vjerski propisi dolaze zbog toga, radi čovjekove koristi i odagnavanja štete od njega. Ovaj hadis je, dakle, veličanstven hadis, kratak hadis i tekako je zgrovit, zato nema nimalo sumnje u ispravnost, vjerodostojnost ovog velikog fikskog pravila i dakle osnovanost njegovog utemeljenja jednog od pet velikih fikskih pravila la darar wala dirar nema nanošenja štete ni sebi ni drugome nema nikakvog nanošenja štete u islamu. Molim uzvišenog Allaha Vala da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da budemo od onih muslimana koji će biti ključevi dobra, a katanci zla. Ključevi koristi, a katanci štete. Da budemo od koristi i samo od koristi drugima, prije svega sebi, a zatim i drugima i da budemo onih, oni koji će suzbijati svaki vid štete. Allah je svemogući kadar da to učini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.